повітря над палубою прорізав струмінь морської води, вирваної помпою з-під криги. Знявшись високо вгору, струмінь упав на вогонь, одночасно обливаючи кара і павлюка. Над вогнем піднялася густа пара. З криги побігли назад на пароплав моряки і брались за свої сокири, щоб допомагати переможному наступові води на вогонь. Пожежа швидко зменшувалася. За півгодини залили та вирубали останні жевріючі дошки. Під палубу, всередину пароплава, вогонь не дійшов. Лахтак було врятовано. Розділ десятий. З обгорілої палуби стомлені вкрай моряки спустились у свій трюмний кубрик. На палубі ще залишились Кар, Лейте і Павлюк. Вони визначали шкоду, що її заподіяв огонь. Штурмана цікавили причини пожежі. Горіло на значній віддалі від димової труби. На місці пожежі не було електричних проводів, щоб можна було подумати, що причина її замикання проводів. Хто перший побачив вогонь? спитав він Лейте. Треба спитати Павлюка, відповів той. Я почув від нього першого про пожежу адже він увесь час був на палубі. Крім того, хтось бив у дзвін пожежну тривогу. Павлюк, покликав Кар кочегара. Кочегар підійшов. Хто перший помітив пожежу? Або я, або Котовай. Він вахтовий, відповів кочегар. А може, одночасно, додав, подумавши. Павлюк розповів, як, прокинувшись, побачив світло у вікні як вискочив на палубу, почув пожежну тривогу і здивувався, що при зачиненому люку вахтовий б'є у дзвін. Покличте Котовая, сказав Кар. Єсть, відказав кочегар і пішов кликати вахтового. Лейте з ліхтарем у руці ще раз уважно оглядав обгорілу палубу. Кар стояв нерухомо і дивився в темну далечінь. Він думав, з чого б могла спалахнути пожежа, звідки міг узятись вогонь біля бочок з пальним матеріалом. За його розрахунком, пожежа почалася незабаром після того, як зайшов місяць, і темрява густо оповела пароплав. Можливо, хтось, тиняючись по палубі, світив сірником або факелом і ненароком підпалив бочки. Ви мене кликали? спитав Котовай, підійшовши до кара. Так, повернувся до нього штурман. Ви сьогодні вахтовий? Я. Коли ви помітили вогонь? Я сидів у загальному кубрику, коли туди вскочив Павлюк і закричав, що пожежа. Я вибіг на палубу і побачив вогонь. Ви били у дзвін тривогу? Ні. А хто ж бив? Не знаю. Але ви чули? От не знаю. У тій метушні в мене все переплуталось. Ви коли залишили палубу перед пожежею? За півгодини, а може, хвилин за сорок. Перед тим виходив разом із запарою. Він робив спостереження, а я оглядав кригу навколо пароплава. Це було перед заходом місяця. Ми разом повернулись до кубрика. Ви не бачили після вас на палубу хтось виходив? Ні. Я весь час сидів біля дверей. Всі спали, а я чистив рушницю. Може, ви не помітили, як хтось вийшов? Ні, цього не могло бути. Отже, на палубі не було нікого. Там міг ходити лише Павлюк. Кар замислився. Розмова з Котоваєм нічого не дала, щоб з'ясувати причину пожежі. Навпаки, ставало незрозумілим, хто бив у дзвін тривогу. Штурман покликав Лейте. Ви чули, як били в дзвін? спитав Кар. «А вже ж», – відповів старий моряк. Котовай каже, що він не бив, і що в той час на палубі не було нікого, крім Павлюка, або того, хто палив тут люльку, додав Лейте, простягаючи щось штурманові. Я знайшов це біля пожарища. То була коротка із загнутим униз мунштуком люлька. Кар підніс люльку до носа і понюхав. З люльки злегка пахло.